Ən birinci təqvalı olmazsa çağıran. Məlumdur ki, bizim ümmət ən xeyirli ümmətdir, ümmətlərin içində. Və bunun da səbəbləri var. Və ən böyük səbəblərindən də biri, qardaşlar, biz insanları xeyrə çağırıb, şərdən çəkindiririk. Yəni, bizim seçilmək, seçilən sifətlərimizdən biri budur ki, bir insanları yaxşı işlərə dəvət edirik və bir işlərdən çəkindiririk. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem biz fikir verir ki, həyatını ona həsr eləyib. Belən ki, bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, bütün Peyğəmbərlər, dəvət Peyğəmbərlərin əsas əməli idi. Və Peyğəmbərlər də hər iş idilər ki, insanlar haqqı qəbul etsinlər. Bizim Peyğəmbər kimi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona görə dəvətlərində biz görürük ki, onlar səbirli idilər, tələsmirdilər, Görürük ki, tez qəzəblənmirdilər. Həris idilər ki, insanlar Allahın dinini qəbul etsinlər. Və misal üçün biz də görürük Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi necə Abu Hureyra deyir, hədislərin birində Abu Hureyra deyir ki, radiyallahu anhu Tufeyl ibn Amr radiyallahu anhu Əd-Dovsi Gəldilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və yana. Gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və yana, dedi ki, ya Rasulallah, mən Doğus qəbiləsinin nə qədər dəvət elədim, bunlar qəbul etmədi, bunlar asi oldu, bunlar imtina etdilər bu dəvətdən, onlara qarşı bir dənə bəddua elə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni sahabi gəlir, Doğus ibn Amr, deyir ki, ya Rasulullah, mən Doğus qəbiləsi Nə qədər dəvət elədim, xeyri yoxdur. Dua elə olar, həlak olsunlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua eləyir, deyir ki, Allahım, dost qəbiləsinə hidayət ver və onları gətir mənə yanıma. Və Peyğəmbər sallallahu belə dua eləyir. Və heç biz olsaydı deyərdi, dost həmçinin o ətrafındakilərin məhvəyi getsin. Amma fikir verir, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm baxmayaraq sahabi deyir ki, ya Rasul, dəvət dəvət elədim, qəbul etmədilər. Bir, ikincisi də imtina etdilər. İki. Hə. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua eləyir. Yəni Buxaridir bu. Və e, dəvət kitabında, dua kitabında İmam Buxari rahimehullah bu hədisi o e, fəsildə fəsildə gətirib ki, hansı ki e, fəsilin adını belə qoyub. Müşriklər üçün dua eləmək. Müşriklərə dua eləmək. Yəni onlara hidayət olsunlar. Yaxşı əlaqə qurulsun onlarla. Və hədis belə qıssadır, lakin hədisdə olan faydalardan biz indi istəyirik bir toxunaq. Ən birinci müsəlman nə bu fayda götürür? Ən birinci Peyğəmbər yəni dəvət edən üçün burada sifətlər var. Hansı ki, dəvət edən bu sifətlərə nail olmalıdır. Ki, dəvət alınsın. Ən birinci helm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi helmi görsəniz. Helm yəni tez qəzəblənməmək. Yəni, helimlidir, səbirli. O, bu da Peyğəmbər salsın hədisindən görsənir. O vaxt ki, Tufeylə Rilanhu dedi ki, Qavs, e, Qavs qəbiləsi asi oldu. Və Peyğəmbər salsın nə dedi? O saat dərhal qədəvlənmədi, əksinə dua elədi onlar üçün. Nə istədi onlar üçün? Hidayət. Və burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin helmi görsənir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o saat qədəvlənmədi. Onlar tələb elədilər ki, dua ilə həlak olsun onlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi Allaha dua etdi ki, Allah Allah hidayət versin. Və Karmani, rahimullah, deyir, Buxarın şərtilərindən biridir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi onlara dua, hidayət üçün dua elədi. E, nəyin müqabilində? Onların asiliyinin müqabilində. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi onların gəlməyini istədiyi nəyin müqabilində? Onların ondan üç çevrilmələrin müqabilində. Peyğəmbər salsəm, onlar nə imiş etdilər, onun müqabilində əksin etdi. Və bu da dəvət üçün, dəvət, dəvət edən adam üçün gözəl dərsdir. Ki, dəvət, adam, dəvət edən adam helmli olmalıdır, helm sifəti olmalıdır onda. Dərhal qəzəblənməməlidir. Hətta nə üçün? Qəzəb mani olur duanın qəbul olmağına. Yersiz olanda mane olur. Ona görə helm isə kömək edir duanın qəbul olmağına. Həmçinin ikinci dərs, qardaşlar, burada dəvətçi üçün gözəl sifətlər var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tələfləməyi hədistə və dəqiqləşdirməyi. Həmçinin bu dəsti, bu fayda da hədisdən götürülür. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o vaxt ki, Tufeyl radiyallahu anh dedi, o da tələsmədə, ay, görüm onlar həlak olsunlar və s. Nə biz deyirik? Dedi ki, diyandı belə. Aydındır, tələşmədi. Soruşdu, nə var, nə yox, necə olub, tələşmədi. Ona görə eyni deyir ki, rahimullah, bu da Buxarın şəhsilərindən biridir. Peyğəmbər salsan sevirdi ki, insanlar İslama gəlsinlər, daxil olsunlar. Ona görə tələsməzdi. Dua eləyərdi onlar üçün. Və bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tələsməzdi və dua eləmək üçün. Həmçinin dəqiqləşdirərdi. Və bu da Rabbani tərbiyədir. Dəqiqləşdirməyi birinci Allah subhanətələ buyurur. Allah subhanətələ buyurur ki, Yə yuhəllədinə əmənu, ey iman gətirənlər, İncəəkum fəsiqin binəbə, əgər fasıq gəlib bir səbəb bir xəbər versə, fətəbəyyənu. Onu dəqiqləşdirin. Hücurat surəsi əl-əyə, Hücurat surəsi 6-cı ayə. Və nə üçün dəqiqləşdirmək lazım, tələsmək? Hətta insan xeyri şərdən ayırsın və ya xəri, şəri xeyirdən. Dəqiq hökum vermək üçün. Hərdən tələsmək, dəqiq hökum verməyə, verməyə mani olur. Xəta hökum versən. Ona görə, qardaşlar. Və hətta Düzgün rəy deyəsən deyə. Düzgün rəy demək üçün aydın olsun deyə. Ümumiyyətlə, tələsmək bəyənilməyən əməldir. Xüsusən, ibadət olmayan məsələlərdə, hökum məsələlərində xüsusən. Ona görə dəvətçi adam geri tələsməyə dəvətində, hökum verməkdə insanlara. Çünki tələsmək şeytanın bəyəndiyi, sevdiyi əməllərdəndir. Təbii ki, şeytan qəzəblənir insan ibadətdə tələsəndə. Amma ibadətdən bayırda, ibadət xaricində tələsməyi bəyənilmir. Ona görə Ənəs radiyallahu anh deyir ki, hədistə tələsməmək Allahdan, tələsmək isə şeytandandır. Əbu Ya'lə və Beyhəqi rivayət edib bu hədisi və Albani rahiməhullah səhih silsiləsində deyir ki, bunun, bu hədisinin isnadı səhləndir. Deməli, tələsmək bəyənilməyən əməldir. Sadəcə bir əhaldan başqa, o da Allah subhanətə alanın taatində. İtaətdə tələsmək bəyənilir. Ona görə sələflər deyiblər ki, sələflər, rəhəməlullah, deyiblər ki, hər tələsmək şeytandan deyil həsələsmək şeytandan deyir, çünki əgər hələ olsaydı, Musa deməzdi. Bəs, ya Rabbi, Musa deməzdi Rabbinə ki, və aciltu iləyk, Rabbi litarda. Mən tələsdim ki, məndən razı olasan deyə. Musa deyir, mən tələsdim. Aydındır, Taha 84. Onu göstərir ki, itaətdə tələsmək yaxşı əməldir. Amma itaətin xaricində isə, xüsusən də insanlara hökum vermək və s. Təbii ki, bu cür tələsmək bəyənilməyən əməldir. Həmçin, qardaşlar, ə, e, ə, e, həmçinin ə, <coughs> e, sadəcə tələsmək də, biz dedik, itaətli tələsmək olar, lakin bu da təbii ki, şəri qaydalara əsasən gəlir olmalıdır. Yəni, qaydaları tərkilik tələsmək olmaz. Yəni, tələsmək, itaətdə qaydalara əsaslanan, əsaslanmaq olmalıdır. Həmçin, qardaşlar, <clears throat> Allah subhanətlə ümumiyyətlə xeyli işlərdə tələsməklər, tələsənləri tərifləyir. Allah subhanətlə buyurur ki, İnnəhum kənu yusəriunə fil xeyrat və yədunənə rəğabən və rəhəbə və kənu lənə xarşiin. Ənbiya surəsi 90-cı ayədə. Necə bu ayədə? Görürsən, Allah subhanətələ tərifləyir xeyirli əməllərdə tələfənləri. Və həmçinin qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, e, tələsməmək hər bir şeydə xeyirdir, bir dənə axirətə aid olan əməllərdən başqa. Yəni, axirətə aid olan əməllərdən başqa tələsməmək yəni, xeyirdir. Həmçinin e, necə ki, hədisi Əbu Davud və Hakim rivayət edib, Və Şeyx Albani buyurur ki, rahimullah, hədis səhihdir. Və həmçinin e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm e, buyurur ki, tələsməməyi və e, israf etməməyi və həmçinin gözəl görsənməyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm nübüvvətdən görür. Yəni, nübüvvətin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, nübüvvət əgər 24 hissədən ibarətsə, bu, bu gözəl əxlaq, tələsməyə və s. o mərtəbələrin biridir. Həmçinin qardaşlar, <clears throat> e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm tərifləyir, tərifləyir tələsməməyi. Bir sahabidə buyurur ki, Allah subhanətə alə, səndə iki dənə sifət var, Allah subhanətə alə onu sevir. Allah subhanətə alə buyurur, onu sevir. Ən birinci tələsməmək, və həmçinin ikinci də qəzəblənməmək. Onu göstərir ki, bu əməl sevilən əməldir. Həmçinin üçüncü dəvət edən üçün üçüncü sifət bu hədisdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rəhmli olmağı qeyrilərinə, hətta müşriklərə. Bu da dərsimizin üçün. Yəni, bu hədisdən o göstərilir, fay fayda ki, qeyrilərinə rəhmli olmağı. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəl gəlib bir müşrik qövmdən xəbər verdilər ona. Və dedilər ki, o müşrik qövm səni qəbul etmədi və dəvəti də inkar etdi. Və lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rəhmət olaraq onlara dərhal bəddua eləmədi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanətə buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ənbiya surəsi 107-ci ayə Biz səni alimlərə rəhmət olaraq göndərdik. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rəhmli idi. Perlilənə qarşı, hətta fətəllə belə müşriklərə qarşı. Və həmçin, qardaşlar, dördüncü fayda hədisdən, xüsusən dəvətçi adam üçün, biz hamımız dəvətçilərik, dəvətçi adam üçün, yəni burada gözəl dərs var, dərslərində Nəbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə həris idi insanlar İslama gəlsinlər. Həris olmaq lazımdır. Bax, hansı Peyğəmbər o saat dəvət edildi, qutardı, sürüşüz bitdi. Heç biri həriş olublar dəvət, daha dəvət, dəvət, dəvət, dəvət. Nuh, Nuh misal üçün bəsdir. E, Nuh aleyhissalam 950 il dəvət reyt vermədi əslən. Hə, Axırda daha dedi ki, qısardı da. Allah subhanətələ gördü ki, özü də vəhilə ki, bəs da. Gəmi tik. Nuh aleyhissalam başladı səhrada gəmi tikmək. Müşriklər lab ələ salmağa başladılar. Dedilər buna bax. Dəniz nə qədər uzaqdır bizdən. Hə? səhrada gəmi tikir. Lakin son bilirsiniz. Və həmçin, qardaşlar, yəni dəvət edən adam, dəvət edən adam həris olmalıdır insanların İslamına gəlməyi üçün. Və həmçin, burada hədisdə həmçinin faydalardan 5-ci fayda dəvət edən sifətlərindən həmçinin dəvət edən adam insandan halına görə danışmalıdır. İnsanların halına, vəziyyətinə görə nəzər almalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlib xəbər verəndə ki, Qavs qəbiləsi qəbul etmədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara dərhal bəddua eləmədi. Çünki Peyğəmbər sallallahu vaxt qoydu. Xüsusən də Qavs qəbiləsi buna zərər verməmişdilər. Amma zərər verən kafirlərə Peyğəmbər sallallahu bəddua eləyib. Ona görə kafirlərə də dua eləyəndə hansı kafirlərə olar, hansı kafirlərə olmaz, onu nəzərə almaq lazımdır. Dəvət edən adam nəzərə almalı da olar. Ona görə Buxari, rahimullah, fikir verəsiniz Buxariyə fəsillərin adları cürbəcür qoyub. Məsələn, bir fəslin adını qoyurub, qoyub ki, dua aləl müşrikin, bil, e, dua aləl müşrikin bil həziməti və zəlzələ. Bir duanın, bir fəslin adını qoyub ki, müşriklərə bəddua eləyib ki, Allah subhanətə onlar, onlarda zəlzələlər etsin və onlar udursunlar, xəsarətə düşsünlər. Amma baş, başqa fəsildə, məsələn, Buxari başqa fəsilin adını belə qoyur. Əd-duan el-müşrikin. Müşriklər dua eləmək. Və başqa fəsildə fəsilin adını belə qoyur. E, müşriklərə hidayət istəmək üçün, onlarla gözəl münasibət qurmaq üçün dua. Fikirsən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm hətta müşrikləri əhvalına baxıb onlara uyğun dua edirdi. Ona görə Doğuz qəbiləti hələ zərər verməmişdi. Ona görə onlara hidayət istədi hidayət istədi. Amma zülm verib etsəydilər qon, onlara fətvə eləyirdi. Necə Rəqs Zəkvan qəbiləsinə fətvə elədi bir ay, qunu tutdu. Beş namazda da, bir dənə vitirdə yox. Aydın qardaşlar, və dəvət edən adam nəzər almalıdır. Kafirlər də fərqlənir. Çünki hərbi kafirlə zimmi, müstəmin və ya e, müahəd kafirlə Fərqi var. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Belə kafirlər var ki, qadağan edib öldürməyə toxunmağa. Və deyib ki, kim zimmini və ya müstəmini və ya müahidi öldürsə, qiyamət günü onun cənnətin iyi gəlməyəcək. Hansı ki, cənnətin iyi 40 illik yolla gəlir. Bu kafirlər üçün deyib. Amma elə müsəlman var ki, Peyyambar salsın deyib ki, xavariclər əgər mənim vaxtımda çıxsalar, az qonunu kim ola öldürəcəm? Təşəmmürlər. Bu müsəlmandır, azmış. Bir öldürün onları, siz hakimi işidir qardaşlar. Budur kafirlər, lakin hərbi deyil, yəni döyüş meydanda deyil, sənə qarşı düşmən deyil, açıq aydın. Ona deyir ki, toxunmaq olmaz. Məsələn, toxunan da cənnəti iyi gəlməyəcək, o ki qaldı, görsün onu. Həmçin, qardaşlar, hədisdə olan faydalardan altıncı budur ki, dəvətin üslubu görsənir ki, dəvət e, dua ilə ibarət olmalıdır. Dua olmalıdır dəvətdə. Dəvətçi adam dua eləməlidir ki, insanlarla, insanlar hidayəti gəlsinlər. Bu dəvətin üsullarındandır. Dəvətin üsullarından biri də duadır. İnsan var, ola bilər, gedib danışmasın onlarla, lakin dua eləsin olarsın. Aydındır. Bu da, qardaşlar, yəni dəvətin üsullarındandır. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü gedməmişdi ora, lakin e, o vasıf dua eləmişdi. O da Tufeyl radiyallahu anhu gəlir, deyir belə, Tufeyl radiyallahu anhu da İbn Amr bu Məkkə dövründə gəlir, bu Dovs qəbiləsində şair olur. Belə hörmətli adam, seyid olur. Yəni hörmətli adam. Biz bizə seyid və başqızı başa düşürlər. Seyid yəni hörmətli adam. Aydındır? Yəni o belə. Deməli, e, seyid olur, e, yəni qövmündə seyid olur Hətta gəlir Məkkəyə, müşriklər görürlər, bu gəldi, hörmətli anamız olur, hətta Qureyş tanıyır onu, həcələrə var ki, görürlər, dost e, Tıfeyl İbn Amr gəldi, ya Tıfeyl, ehtiyatda ol, burada biri var, Muhammed, olar deyir, sallallahu aleyhi ve selləm, deyir ki, biri var burada, Peyğəmbərlə iddialı, o görürsən, ailələr dağıdır, belə, belə və s. və s. belə, qulaq asın ona, Və o qədər danışırlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə Tufeyl deyir, radiyallahu anhu, deyir, arız pambıq taxır qulağına ki, bir də işləməsə. Və keçəndə görür ki, Rəsul salsam vaxtı kənar yanına keçəndə başlayır dəvət eləməyə. Bu da deyir ki, arz, görür ya, bu cəmat deyir də belə. Televiziyada, yəni e, o vaxt e, elan belə idi də. İndi televiziyada demirlər, indi o vaxt indi Qureyş olaraq belə çatdırırdı, o yox idi televiziyada, mobilini. Tufel deyir ki, mən çıxardım öz ağlımla qulaq asım da. Mənə çox şey deyirlər. Aydındır? Qulaq dəbili pambuğu çıxardıb başlayır Muhammed sallallahu aleyhi qulaq o. Qulaq asmağa Muhammed sallallahu aleyhi Quran oxuyur. Deyir ki, bu sözlər mənim sözlərimdən güclüdür. Özdə şair olur. Elə belə adam deyil. Hə, qulaqsız. Hə, istəyir yenə qulaqsın. Peyğəmbər salsan, evə yenə yenə gedir elmə. Gedər, oturur evində, söhbət edir, İslamı qəbul edir. İslamı qəbul edir, Rasul Salasən deyir ki, ged doğsa, ged qəbiləvə, ged onlara dəvət elə. Ha, bu da gəlir, bir müddət dəvət edir, gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, yoruldum. Yəni, bəddua elə, bunlar məhəmət ol getsinlər. Peyğəmbər Salasən deyir ki, ya Rab, onlara hidayət və onlara gətir. Və xeybər günü təxminən 80-90 alənən Xeybər günü Davuz qəbiləsi Tufeyl İbn Amr 80-90 alənə gəlir Mədinəyə. Abu Hureyra olan içində olur. Gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, hidayət ver və onları gətir yanıma. Fikir versən, hə? biz olsaydıq dağıb tökər yəni. Necə indi də bağdalar var, e? nə hər İslam'a gəlsin kimsə, nə şəri qayda qanunlara ayət eləməyib. Heç nə, hamı kafirdir, razboy, hamını öldürmək lazımdır. Banditdir bu, İslam müsəlman da öyle o. Quldurdur. İslam da öyle olursa, İslam bu deyəlim, bir də hədisdən danışır fələm. Həsələ o boyda hədislər, ayələr. Həmçinin 7-ci sayda qardaşlar, 7-ci sayda hədisdə dəvətin vasitələrindən də biri dəvətçi adam, biz görürük ki, burada fayda götürür hədisdə, başqalarının nümunə olmalıdır. Başqalarının nümunə olmalıdır. Özünə baxmalıdır, səbirli olmalıdır. O, onların içində fərqlənməlidir, başqalarının içində. Necə Peyğəmbər salsın fikir ver, Tufeyl radiyallahu anhu dəvətçidir. Özü Peyğəmbər salsın onu dəvətçi kimi göndərir. Lakin, gəlir ki, ya Resulullah din olaraq hamısı əhlaç olsun. Allahda isə hamısı əhlaç olsun. Lakin Peyğəmbər salsın müəllimdir, həmçinin. Başqalarına dərs verir. Deyə bilərdi, akıllı, şeyhsan yenə də orada tələsmədi, səbirli oldu, qəzəblənmədi. Şeyhsan, burada dəvət edən üçün ibrətlər var, dərs var. Bu da dəvət edən adam, yəni buna fikir verməlidir, qardaşlar. Həmçinin, qardaşlar, faydalarından hədisdə olan faydalardan e, 7-ci ya 8-ci e, müşriklər özləri, yəni dəvət edəndə fərqlənir. Yəni, müşriklərlə hamısı bir dəvət olmur. Dəvətin qaydaları var, üslubları. Məsələn, müşriklə biri, məsələn, müşrikdir, bütpərəsdir, qəbirlərə ibadət edilən və s. Ən birinci dəvəti olan necə eləməlisən? Ən birinci ona, birinci Allah subhanətə ala ilah olmağın başlama lazımdır. Həm nəqli, yəni dəlillərlə, Quran sünnədən, o bilər Quran sünnə bu qəbul eləməsin və həmçinin əqli, ağıldan. Ağıldan, yəni hərdən dəvətdə ağıldan da istifadə eləmək lazımdır. Məsələn, biri deyir ki, bir bir sual verir, deyir ki, atam hansı rayonda deyir, bir dənə pir var, deyir ki, ey filan kez pir, mənə kömək elə. Deyirəm, ya ata, belə demək olmaz. Deyir ki, yox, mən onu vaxtı qoşuram da, mən onsuz da biləm Allahdır. Sadəcə vaxtı qoşuram. Belə olmaz demək. Bu küfürdür, işləmək olmaz. Ellərin artisti geyib oradan istəyirlər. O pirqavor şeylərə oxşayır yerlərə. Yəni zəng eləyəndə geyib oradan zəng eləyirlər. Elə ki, burada yaxşı tutmur. Amma bəziləri var, o heyf, o bidədir. Geyib oradan zəng eləsə bidədir. Amma kimi geyib ondan istəyirsə, bu küfürdür, şirksə olmaz. Ona görə belə adama nəyə başlamaq lazımdır? Ya, ata, bax, Tutaq ki, sən evin sahibisən. Ağınla. Sən evin sahibisən. Evə aid məsələləri biri gəlir, deyib qonşudan soruşur. Xoşuna gələr sənin, yo, necə sən özün, ya, bu nə deməkdir, ha, mən dura-dura gəlib, necə başqasından soruşa bilər? Hə, belə, belə, belə başlama, ağlı. Gözür, qabul eləmir. Əgər sən qabul eləmirsən, indi, ədəbdən də öyle ki, sən Allah subhanətən qoyub, hansısa pirdən, e, deyirsən ki, kömək elə. Heç vasitədir qoşmursan. Yəni, belə vasitədir. Bu artıq küfürdür. Hə. Həmçinin, qardaşlar, yəni, belə adamları dəvət eləyəndə həmçinin başa salmalısan ki, Allahdan qeyrisi, hamısı adizdir, zəifdir. Zəifdir, görsən, o heç nədir, o özü xəstə idi. Özünə sağlığında şəfa verə bilmədi. Xəstə idi. Və əgər, əgər şəfa verirsə, belə başla. Və elə çağlında özünə şəfa eləyərdi də. Bu özünə şəfa verilmədi. Bu öləndən sonra bu yetim necə sənə şəfa verəcək? Ay, ağlı olan heyvandan fərqləndirmək üçün Allah s.ə. ağır verən insan. Fikirləş. Bu sağlığında özünə şəfa verilmədi. Bu sənə öləndən sonra bu sənə necə şəfa verəcək? Şəfa. Ona görə ağıl, ağıl cəhsindən dərsi istifadə edilmiyorlar. Xüsusən belə adamlar üçün. Həmçin misal çəkə bilərsən, misallar, dəvəti üsullarından həmçinin misallar çəkə bilərsən belə adamlar üçün. Necə Abu Hanifə bir Allahsızla mübahisə eləyəndə mübahisə gedişir. Sonra deyirlər, hanıya bu Abu Hanifə? Hələ Abu Hanifə hələm, rahiməhullah, hələm balaca idi. Abu Hanifə qas gedişir qəslə, sonra gəlir məclisə, deyirlər, haradaydın, sən demişdin ki, bir əşir etçilə körpü qırılmışdı, ağaclarına xaric elədim. Ağaclar mənim üçün qayıq oldular, keçirdilər məni oyana, sonra qayıtdılar, təzə bitdilər, sonra gəldim. Bir ateist sözü ki, necə yəni ağac gülə şey, öz özünə belə şey ola bilər, necə yəni? Amma yenə tutdu onda onu, göy, göy, səma, günəş, ay, ulduzlar, öz özünə ola bilərmi? Əgər ağaclar öz özünə ola bilməsə. Abani İbrahim Allah, yəni belə ağlı dəlillə sübut edir ona. Yəni, dəvəti üstə istifadə etmək olar belə. Həmçin, qardaşlar, e, təbii ki, Allah salanı tanıtmaq o adama ki, odur tək, xaliq odur, ruzu verən bir dənə tək odur, hamısı qeyrisi acizdir və həmçinin e, başa salmalısan ki, hələ adamı dəvətdə bütün peyğəmbərlərin dəvəti bax bu idi və başa salmalısan ki, insanları şişirtmək olmaz, şişirtmək olmaz, hətta peyğəmbəri şişirtmək olmaz, qaldı ki, qeyrilərinin övliyaları. Həmçinin şəfayətdən danışma lazımdır, hansı şəf kim şəfayət verə bilər. Və belə, hələ adamın belə dəvət, dəvətdə və bu cür mərhələlərlə gedə bilərsən. Həmçinin e, başlanma lazımdır ki, hər şey xariqi Allahdır və əgər hələtsə, ibadəti yalnız tək o layiqdir və həmçinin qardaşlar <clears throat> və s. və s. Yəni, çoxdur burada, lakin bunlar hamısı hikmətlə, səbirlə, əxlaqla, Qəzəblənməməyinə, tələsməməyinə olmalıdır. Aydındır, qardaşlar. Dəvət belə olsa alıcı dəvətdir. Bu sifətlərə istinad edəsən. Yox, əgər istəndin olsa, kitabdır, o dəvət alınmayacaq, qardaşlar. Həmçinin əhli kitabı da, xristiyanlığa da və s. belə dəvət edirsən, ulan, bəyənmirsən, üç ola bilməz, bəyənmirsən ki, İncil, necə ola bilər, İncil bir dənədir, dörd dənədir indi və hamısı dördün arasında fərq var və bəyan eləməlisə, əgər bacarsansa təbii, əgər bacarsansa, və yəni məsəl ki, İsa aleyhissalam ölməyib, çarmıxa da çəkilməyib və s. və s. və s. Və dəvət belə olmalıdır. Və bu gün, əlhamdülillah, Allah subhanətə bizə şifaydınlardan etsin. Bu gün biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi Əbu Heyra radiyallahu anh rivayət etdiyi Tufeyl ibn Amr'dan, hansı ki, Buxari rivayət edib, bir balaca bir hədis götürdüyü və oradan ona faydalar, hansı ki, dəvətçi bu sifətlərə malik olmalıdır, hətta dəvət alınsın. Allah subhanətə bizə şifaydınlardan etsin və bizi dində sabit etsin. Allah subhanət hələ ölkəmizi həmçin müsəlman ölkəni xətadan, bəladan qorusun. Allah subhanət hələ o müsəlmanlar xəstədə yarab olar şəfa ver. Yarab bizi fitnədən, əhlindən qoru. Yarab mesimizin açılmağına kömək ol.